بوك تو ستة وستون ضمائر الملكية واحد Possessiv Pronomen 1 Possessiv Pronomen 1 أنا يا الخاص بي Ich, mein. Ich, mein. أنا لا أجد مفتاحي Ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich finde meinen Schlüssel nicht. أنا لا أجد تذكرة سفري Ich finde meine Fahrkarte nicht. Ich finde meine Fahrkarte nicht. أنت كاف الخاص بك Du, dein. Du, dein. هل وجدت مفتاحك؟ Hast du deinen Schlüssel gefunden? Hast du deinen Schlüssel gefunden? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Hast du deine Fahrkarte gefunden? Hast du deine Fahrkarte gefunden? هو ها الخاص به er sein er sein هل تعرف أين مفتاحه؟ Weißt du, wo sein Schlüssel ist? Weißt du, wo sein Schlüssel ist? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Weißt du, wo seine Fahrkarte ist? Weißt du, wo seine Fahrkarte ist? هي ها الخاص بها Sie, ihr. Sie, ihr. قد ضاعت نقودها. Ihr Geld ist weg. Ihr Geld ist weg. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. Und ihre Kreditkarte ist auch weg. Und ihre Kreditkarte ist auch weg. نحن نا الخاص بنا Wir, unser. Wir, unser. جدنا مريض Unser Opa ist krank. Unser Opa ist krank. جدتنا بعافية Unsere Oma ist gesund. Unsere Oma ist gesund. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن Ihr, euer. Ihr, euer. أين أبوكم يا أطفال؟ Kinder, wo ist euer Vati? Kinder, wo ist euer Vati? أين أمكم يا أطفال؟ Kinder, wo ist eure Mutti? Kinder, wo ist eure Mutti?